Bismillahir Rahmanir Rahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Nun. Nun. Wal wama yasturun. Na hapa kwa kalamu na yale wayaandikayo. Ma kwa neema ya Mola wako mlezi wewe si mwenda wazimu Wa inna laka la ajran ghayra mamnun Na kwa hakika wewe una malipo yasiyo katika Wa innaka la ala khuluqin adhim Na hakika wewe una tabia tukufu fasatubsiru wa yubsirun, karibu utaona na wao wataona. ayyikumul maftun, ni nani kati yenu aliyepandwa na wazimu? إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين Hakika Mola wako mlezi ndiye yeye ajuaye zaidi nani aliyeipotea njia yake na yeye ndiye anayewajua zaidi walioongoka. fala tuti'il basi usiwatii wanaokadhibisha. Waddu law tudhinu fayudhinun, wanatamani lao ungelainisha ili nao wakulainishie. Wala tuti' kulla halafin mahin, wala usimtii kila mwingi wa kuwapa kwa kudharauliwa. هماز مشاء بنميم Mtapitapi apitaye akifitini. مناع للخير معتد أثيم Mwenye kuzuia kheri, dhalim, mwingi wa madhambi. عتل بعد ذلك زنيم mkavu na juu ya hayo mshari amejipachika tu an kana dha malin wa banin ati kwa kuwa ana mali na watoto idha tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin anaposomewa aya zetu husema hizi ni simulizi za uongo za watu wa zamani sanasimuhu ala alkhurtum, tutamtia kovu juu ya pua yake. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idh aqsamu la yasrimunha musbihin, hakika tumewajaribu hawa kama tulivyowajaribu wale wenye shamba walipoapa kwamba watayavuna mazao yake itakapokuwa asubuhi wala yastathnun wala hawakusema Mungu akipenda fatafa alaiha qaifun min rabbika wa hum naimun basi litokea tukio juu yake kutoka kwa Mola wako mlezi nao wamelala. Fa asbahat kasarim, likawa kama usiku wa giza fatanadaw musbihin, asubuhi wakaitana. Anigdu ala harfikum in kuntum sarimin, ya kwamba nendeni kondeni mwenu ikiwa mnataka kuvuna. Fantalaqu wa hum yatakhafatun basi walikwenda na huku wakinongonezana. Alla yadkhulanna hal yawma alaykum miskin, ya kuwa leo hata maskini mmoja asikuingilieni. Waghadau ala hardin qadirin, na walikwenda asubuhi nao wameshikilia azimio hilo. Falamma raauha qalu inna ladallun, basi walipoliona wakasema hakika tumepotea bal nahnu mahrumun, bali tumenyimwa. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun, mbora wao akasema sikukwambieni kwa nini hamumtakasi Mwenyezi Mungu? Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin, wakasema ametakasika Mola wetu mlezi hakika sisi tulikuwa wenye kudhulumu. Fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatalawamun, basi wakakabiliana kulaumiana wao kwa wao. Qalu ya wailana inna kunna taghin, wakasema ole wetu tulikuwa tumeikiuka mipaka asa rabbuna an yubadilana khayran minha inna ila rabbina raghibun asa mola wetu mlezi akatubadilishia lililo bora kuliko hili hakika sisi ni wenye kurejea kwa mola wetu mlezi كذلك العذاب ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون namna hivi yanakuwa mateso na bila shaka mateso ya akhera ni makubwa zaidi laiti wangelijua Allahu akbar Allahu akbar La ilaha Allah. Suratul Qalam imeteremka maka. Sura hii tukufu imekusanya kumtetea mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam na kuipeleka heshima yake na azma yake hata bakie mwenye kushikilia haki bila ya kumlegezea yeyote na kushabihisha adhabu iliyowapata watu wa maka na adhabu iliyowapata watu wenye shamba ambao kisa chao kimesimuliwa katika sura. Na waumini wanabashiriwa watayoyapata kutoka kwa Mola wao mlezi na hapana usawa baina yao na makafiri. Wanaokadhibisha wanakanywa madai yao wanayojidaia nafsi zao bila ya haki na wanatiwa hofu kwa kuelezwa hali yao itakavyokuwa akhera na wanatishwa na mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam ananasihiwa asubiri na astahmili Mwishowe sura inahitimisha kwa kuitukuza Qur'ani tukufu. Nun ndiyo herufi ya N iliyoanzia sura hii ni kama kupinzana na hao wanaokadhibisha na ili kuwazindua wenye kusadiki. Na hapa kwa kalamu wanayoandikia malaika na wenginewe na hayo mambo ya kheri na manufaa wanayoandika hakika wewe na Mwenyezi Mungu wamekunemesha kukupa unabii si mchachefu wa akili wala mpumbavu wa mawazo na hakika unapata thawabu kubwa zisiyo katika kwa ajili ya kufikisha ujumbe na hakika wewe bila shaka umshikamana na sifa nzuri kabisa na vitendo vizuri kabisa alivyokumba navyo Mwenyezi Mungu. Karibuni hivi ewe Muhammadi utaona na makafiri wataona ni nani kati yenu aliyemwenda wazimu. Hakika Mola wako mlezi yeye ndiye mwenye kumjua zaidi aliyeacha njia yake na yeye ndiye mwenye kuwajua zaidi wenye akili waliongoka kumwendea yeye. Basi usiache ulionayo ya kuwapinga wanaokanusha. Wanatamani lau ungelikuwa laini kwao katika baadhi ya mambo ili na wao wawe laini kwako kwa tamaa upate kurudishiana nao neno lilotumiwa hapo tudihinu fayudhinun maana yake hasa upake mafuta na wao wapake mafuta Kiswahili husema kumpaka mtu mafuta kwa mgongo wa chupa yaani kumpa sifa za uongo kumfanyia unafiki kwa kiarabu ni mudahana kupakana mafuta. Wala usiache mwendo wako ulionao kwenda kinyume na kila mwingi wa viapo, mtu wa kudharauliwa, mtapitapi mwenye kueneza aibu za watu, mwenye kuwasengenya watu, kuwasema kwa siri, mwenye kutoa maneno baina ya watu kwa sababu ya kuwafisidi, mwingi wa kupinga kila laheri, dhalimu mwingi wa madhambi, mgumu wa moyo, mwenye tabia ya ukavu, muovu maarufu kwa shari, juu ya sifa hizo mbovu walizonazo. Ati kwa kuwa anajiona yeye ana mali na watoto wengi, amezikadhibisha aya zetu na amezipuuza. Akisomewa Kurani husema, hivi ni visa vya uongo vya watu wa kale tutambandika alama juu ya pua yake ya kumganda pate kufedheheka mbele za watu. Sisi tumewafanyia mtihani watu wa maka kwa kuwapa neema, nao wakazikufuru kama tulivyowafanyia mtihani hao watu wenye shamba walipochukua kiapo kuwa watakwenda vuna mazao ya shamba lao asubuhi mapema wala wasimkumbuke Mwenyezi Mungu wakafunganisha hilo jambo lao na kupenda kwake. Basi kaliteremkia shamba hilo bala kubwa iliyotoka kwa mwana wako mlezi na hali wao wamelala likawa hilo shamba kama usiku wa kiza kwa masaibu iliyolifikia. Asubuhi wakawa wanaitana, amke ni mapemo mwende ni kwenu kama mmeazimia kuvuna. Wakatoka nao wakinong'ona kuambizana, msimwachie masikini yoyote kukungilieni leo. Wakenda hapo asubuhi mpaka kwenye shamba lao na azma ya ovu hiyo na wao ni wenye uwezo kamili wa kutenda hayo kwa kujigamba kwao. Walipoliona limekuwa jeusi limeungua, walisema nao wamebabaika. Hakika sisi bila shaka tumepotea. Hili silo shamba letu, bali ndilo shamba letu na sisi tumenyimwa. Alisema aliyekuwa mwadilifu wao na mbora wao akiwalaumu. Sikukwambieni mlipokuwa mnasemezana nyuma masikini. Hebu hamumkumbuki Mwenyezi Mungu mkaiacha nia yenu. Wakasema waliporejea kwenye uongozi wao, tunamtakasa Mwenyezi Mungu kuwa katudhulumu kwa yaliyotusibu. Hakika sisi wenyewe ndiyo tumejidhulumu kwa makusudio yetu maovu. Wakawa na wao kwa wao wakilaumiana wakisema huku ni kuhiliki kwetu. Hakika sisi tulikuwa tumepita mipaka katika dhuluma zetu. Asa Mola wetu mlezi akatupa badala iliyo bora kuliko hili shamba letu. Hakika sisi tunamtaka Mola wetu mlezi peke yake atupe msamaha na malipo. Mfano wakama hayo hayo yasibu hilo shamba ndiyo inakuwa adhabu yangu ninayoiteremsha duniani kwa anayestahiki. Na bila shaka adhabu ya akhera ni kubwa zaidi la kuwa watu wanajua hayo.